մարմի։ Հարկ եմ տալիս Աստծուն, որ քրիստոնեական ամենակարևոր տոներից մեկի ժամանակ Սուրբ Հոգու Գալստյան Պենտեկոստեի այս հրաշալի օրը, որ մենք պատարակ ենք մատուցում հարյուրամյակներ շարունակ չմատուցված հինավուրց կիսավեր Հակոբ Հավանքի այս նշանավոր բանական համալիրում։ Փառք քեզ Աստված, փառք քեզ որ մեզ արժանի դարձրիք միասնաբար պատարակելու մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը տալու եւ բաշխելու մեր հավատավոր զավակներին։ Աղություն ամեն, աղություն ամեն, Նախքին կաթողիկոսանից Թակոբ Հավանքում խունկի բույրը երկինք էր բարձրանում։ Աղոթքների ու շարականների երկեցողությամբ մատուցվում էր Սուրբ Հոգուիչ Մանտոնին Պենտեկոստեին նվիրված Սուրբ Հևանմահ պատարակ։ Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հանդիսապետությամբ ու ձեռամբ պատարակը մեծարանից վանքում մատուցվում էր Սրբավայրում հարյուրամյակների լրությունից հետո։ Պատարակին ներկայային Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կոլատակցիներ հերոյ է մոտ վայրերից ժամանած ուխտավորներ։ Ընդ որում քեզ օգնույն սրբո եւ հոր ամենականի, վայրե փոք իշխանություն եւ պատի, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյան սավիդենից ամեն։ Այսօր իրապես մեր եկեղեցու համար շատ նշանակալից մի տոն է Պենտեկոստեի Սուրբ Հոգու Գալստյան տոն։ Քրիստոսի հրաշափար հարությունից 50 օր հետո Խաչյալ փրկչի խաչելության Գողգոթայի բարձունքի վրա առաքյալները թողել եւ գնացել էին։ Շատերը հիասթափված, շատերը խոճապի մեջ, շատերը չընկալելով աստվածային այդ ճամփորդությունը եւ ըստ Քրիստոսի խոսքերի նրանք հավատվում են վերնատանը, որ เป զի սпасեն, ինչպես խոստացել էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ կգնա եւ հոր կողմից ի միջոցով կուղարկի առաքիչին, մխիթարիչին, Սուրբ Հոգուն։ Եվ հավաքված վերնատանը 11-ը Սուրբ հոգու գալստյամբ նրանք փոխվեցին միանգամից, այդ հրեղեն լեզունները, որի չավ առայթալների վրա, գլխից միջև սիրտը ողողելով Սուրբ հոգու շնորներով, նրանք այլափոխվեցին, նրանք դադարեցին այն հասարակ ձգնորսները լինելուց եւ դարձան իրապես առաքյալները Քրիստոսի խոսքի ճշմարիտ Սուրբ Ավետարանը ասում է, որ առավոտ կանուխ է, ժամը 9-ին, երբ Սուրբ Հոգին իջավ Վերնատանը, եւ քանի որ հрьяաների մոտ տոն է, բազմամարդ էր Երուսաղեմը, տարբեր երկրներից եկած ժողովուրդներ, տարբեր լեզուներով խոսող մարդիկ, բայց հավաքվել էին տոնելու հրյական տոնը։ Եվ երբ որ առաքյալները ստանում են Սուրբ Հոգուշնորները եւ իջնում են ժողովրդի մեջ, կերպարանափոխված, այլափոխված, ես սկսում են Տիրոջ խոսքը քարոզել առանց նախնական պատրաստվածության, առանց գրքեր կարդալու առանց որևէ մի պատմության էջը բացելու։ Այս Սուրբ Հոգին առաջնորդում է նրանց, նրանց լեզուները բացվում է, նրանց սիրտը խոսում է եւ ժողովուրդը զարմանում է։ Համեմատում էին առաքյալներին, թե նրանք գինովցած են, հարած են։ Ո՞նց կարող է առավոտ կանող ժամը 9-ին առաքյալները, որոնք տալի քարած մարդիկ էին, աշխատանք սիրող մարդիկ էին, ընտանիք ունեին, առավոտ կանող միաբանված, հարբեին այն էր վերնատանը, որ ընդհանրապես ճոխ սեղաններ չկային։ Եկ երբ որ սկսում են առաքյալները խոսել այդ ժողովրդի լեզուներով, ժողովուրդը զարմանում է, որևէտե Սուրբ Հոգին էր առաջնորդում այդ օրը իրապես մեր եկեղեցու եւ ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցու համար եկեղեցու հիմնարկեքի եւ եկեղեցու կայացման օրն է դիքսվում որևէտեւ մենք Քրիստոսի հետևորդներ լինելով ժողովուրդը կամ առաքյալները այդպես էին նրանց բնորոշում Սուրբ Հոգու Գալստյան տոնից հետո այն որակեցին որպես Քրիստոսի եկեղեցի եւ սրանից հետո սկսվեց քրիստոնեական եկեղեցու առաքելությունը տարբեր հատվածներում, տարբեր ժողովուրդների մեջ, ինչպես Աստված ստեղծեց Ադամին, վերցրեց կավը եւ ստեղծեց նրան, բայց միջև Սուրբ Հոգու շնորը, միջև չքչեց Աստված Ադամի կավաստեղծ այդ շինության վրա նա չդարձավ մարդ։ Այնպես է մեր բոլոր արարողությունների ժամանակ Դա կլինի եկեղեցի թե մտակություն, դա կլինի խաչքար թե որևէ մի օրդություն։ Միջև սուր փոքու ներգործությունը չի լինում, այն մնում է քարեղեն որպես շինություն։ Եվ դրա համար սուր փոքու այդ տոնի հետ կապված է մեր եկեղեցու հաստատությունը։ Ոջոյ տոկ մի միած, իհանքո Քոեչկով տեղի ունեցավ քրիստոնեական եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությունն ու քրիստոնեական առաքելությունը։ Առաքյալներից երկուսը՝ Սուրբ Թադեոսն ու Սուրբ Բարդուղեմիոսը, հասան Հայաստան, քարոզեցին քրիստոնեական վարդապետությունը, հիմնադրեցին եկեղեցիներ, եւ պատահական չէ, որ հոգեգալստյան տոնին է պատարակ մատուցվում Արցախը խորհրդանշող կիսաավերված, կիսախոնարված, բզկտված մեծարանից նշանավոր այս վանքում։ Ոստի ծիսական այս արարողությամբ Հակոբ Հավանքի ինչպես հոգևոր բարեկարգման ու վերազարթոնքի, այնպես էլ ավերակների ցառնելու մեկնարկն է ազդարարվում։ Ձեռնտանով Մեր նախնիները այստեղ կաթողիկոսական աթոռ են հիմնել, մեր նախնիները այստեղ մշակույթ են զարգացրել եւ կարեւորը այստեղ աղոթք է բարձրացրել առաստված՝ ի շինություն, ի խաղաղություն եւ ի անվտանգություն Հայաստան եւ Արցախ աշխարհին։ Կարծում եմ պիտի սկիզբը հայտարարենք պատարակի այս ընթացքին Հակոբ Հավանքի վերածնունդի վերանորոգման, որը նաև առիթ կհանդիսանա մեր ժողովրդի միավորվելու եւ Հակոբավանքի հետ զուգահեռ վերանորոգելու մեր վիրավորած աշխարհը։ Աղոթում եմ Աստծուն, որ Տերը խաղաղ պահի Արցախ աշխարհը, զորավոր պահի հավատացյալների հավատքը առաստված եւ Սուրբ Օգուշնորներով կարողանան հաղթահարել բոլոր տեսակի դժվարությունները։ Առաջին հերթին ապրելու այստեղ, արարելու այստեղ եւ Արցախը միշտ պահելու հարկական եւ հայրենի եւ քրիստոնյական նոր ծեր եւ աստվածային սրբարար զորությունն հոր եւ որդվոր եւ օգոյ սրբո ելիցի ամզե զնդամենեսյան Այսպես Սուրբ Հոգու շնորհների բարեխոսությամբ տրվեց երկինք մխրճված Կաչաղակաբերդի ու վերին ոլորտներից արկախ Խոխանաբերդի ուղիղ կենտրոնում մեր նախնիների մտքի ու հոգու անսանց երևակայությամբ կառուցված մեծարանից կամ Հակոբավանքի վերանորոգման սկիզբը։ Արցախի հանրապետության նախագահն այցի ընթացքում ծանոթացավ եկեղեցու ներկայիս վիճակին, կարևորելով վանական համալիրի հիմնանորոգման ծրագիրը, երկրի ղեկավարը նշեց, որ արդեն տրված է այդ նպատակով պետական անհրաժեշտ միջոցներ տրամադրելու հանձնարարական։ Տեր Հովանես Քահանա Հովանիսյանը վերջերս է նշանակվել Հակոբ Հավանք վանական համալիրի վանահայր։ Նա նկատում է՝ շարժը դեպի Հակոբ Հավանք առավել քան նկատելի է։ Մենք ուրախ ենք, որ արդեն պիտի գործի Սուրբ Հակոբ հավանքը։ Արդեն կարելի ասել գործում է, իսկ կողքից պետք է մենք վերանորոգենք այս պատմական բանական համալիրը։ Պիտի վերանորոգենք։ Սա է խնդիրը, որ այսօր ոչ մի սենյակ, ոչ մի շինություն, ոչ մի եկեղեցի չկա կարող ենք ասել չկա, չի գործում։ Սուրբ Սեղանը անմիջտար վիճակում է, պատերը անմիջտար վիճակում, անձրևաջրերը հոսում է դեպի ներս, բայց մենք եւ պիտի պատարակ մատուցենք, աղոթենք եւ համատեղ, մեկտեղ պիտի վերանորոգենք այս պատմական եկեղեցին։ եկ մեծ խորհուրդ էր այսօր եւ Արցախի թեմի առաջնորդը եւ Արցախի հանրապետության նախագահի այցը այստեղ խորհրդանշում է, որ մենք շուտով ձեր ձերքի տված պիտի վերականգնենք, վերանորոգենք այս պատմական համալիրը։ Եվ խոստումներ եղավ եւ վստահ եմ, որ նախագահի խոստումը կյանքի կկոչվի։ վանքի հիմնադրման եւ առաջին շենքերի կառուցման ժամանակը հայտնի չէ։ Արձանագրություններից ամենահինը փորագրված է Միխաչքարի պատվանդանի վրա, որը հետագայում տեղադրվել է եկեղեցու պատի մեջ որպես շինակար, վերաբերում է 853 թվականին։ Մի գրավոր տեղեկություն էլ պահպանվում է Երևանի Մաշտոցյան վան Մատենադարանի հիշատակարաններից մեկում։ Այստեղ մագաղաթում գրված է այն մասին, որ Սուրբ Հակոբ Հավանքի եկեղեցու կառուցողները եղել են Հասան Ջալալի ծնողները՝ Վախթանգն ու Խորիշահը։ Խորիշահն իր արձանագրությամբ պատմում է. Վերստին շինեցի զեկեղեցին մեծարանից իբր կություն հոգո իմո, իբարեխոս հիշեցեք։ 1212 թվականի վերակառուցումից հետագայում մոտավորապես 17-18-րդ դարերում նույնպես վերանորոգվել է։ Այդ դե է հաստատում արձանագրություններից մեկը՝ նորոգեցավ Իթվին հայոց ՌՃԽ 1691 թվական Ձեռամբ Գրիգոր եպիսկոպոսին Վանքի բարբերական բարենորոգումները չեն խախտվում եւ ինչպես վկայում է Խոլատակի համայնքի ներկայիս ղեկավար Սեյրան Ավանեսյանը, պատճառը գուցեև նրանում է, որ Հակոբավանքի հետ հոգեվոր ու ֆիզիկական ճանապարհները երբեք չեն կտրվել շատ հին եկեղեցի է, որ ժողովուրդը մշտական հաճախում են։ Եկեղեցի մատաղներ անում, աղոթներ անում, մոն վառում, Մշտակ ամեծերը խոսում են մեր ծնողները, մեր տատիկ պապիկները միշտ էլ խոսում են եկեղեցու մասին, որ ինչ մատաղ լինում է բերում է ստեղ են անում։ Ճիշտ է, համայնքի տարածքում էլի կա եկեղեցի, որը համայնքից հեռու է ինչ որ չափով կոշիկանապատն է, էլի սրբավայր կա, բայց ամենահարմարը որպես եկեղեցի, որպես վանական համալիր անո տարածված գալիս են ստեղ ու միջոցառումներ ստեղ են անցկացնում ու մեզ մարդիկ բոլորը խոսում են եկեղեցու մասին, պատմություններ պատմում են եկեղեցու եւս առավելապես ոստեր ախա չեսուկ Շարժի մեջ փոփոխություն կա մանավանդ պատերազմական ժամանակահատվածից հետո ավելի շատ է շարժը համայնքում ավելի շատ մարդիկ են ներկայանում եկեղեցի միջի պատերազմն էլ է տարբեր տեղամասերից արտասահմաններից էլ են գալիս բայց պատերազմից հետո շարժը մի տեսակ ավելի է շատացել Տուգակ համայնքից մինչև եկեղեցի բերող ճանապարհը արահետ է եղել։ Սովետի ժամանակահատվածում հա ճանապարհ եղել է ինչ-որ չափով, բայց ընթացքում այդ ճանապարհը լրիվ ավիրվելա մի հատ արահետադար է։ Մեր համագյուղացի Բայերար Հայ Մաղաքելյանի կողմից այդ ճանապարհը սարքվել է։ Մի անաժեշտ կլինի ճանապարհ ասֆալտապատի լուսավորում լինի եկեղեցու տարածքում մի քիչ հեռու ջուր կա։ Այդ ջուրն անաժեշտ բերվի եկեղեցին, որպեսզի մարդիկ, որ այցելում են, ավելի հարմար ճանապարհով կարողանան գան այցելեն եւ նստելու տեղ լինի, մարդիկ գալիս են մատաղենանը, պատարակենանը, որպեսզի կարողանան ինչ-որ միտեղ նստեն հանգստանալ։ Եվ հիմալարի ուրմատուց արամ, ընց փոխանակ նարակեցյան մեջնոս, Եվս պարքևս հոգ բույն սրպով 2014 թվականին մասնագետները կազմել են վանքի վերականգնման նախահաշիվը, ասում է Արցախի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության Մշակույթի վարչության պատմության եւ Մշակույթի անշարժ հուշարձանների ուսումնասիրման, պահպանման եւ վերականգնման բաժնի վարիչ Արման Գրիգորյանը։ Հակոբ Հավանքը ունի լրիվ վերականգնման կարիք, հուշարձանը շատ վատ վիճակում է գտնվում, 2014 թվականին դեռ կազմել ենք վերականգնման նախագիծը, որը իր նախահաշվով կազմում է մոտ 210 միլիոն դրամ, ճիշտ նախահաշիվը նաև ունի լրամշակման կարիք, քանի որ 8 տարվա առաջվա գնացուցակներով է կազմել նախահաշիվները։ Առաջի փուլում մեր հոգևորականների հետ պայմանավորվածության համաձայն երևի կվերականգնվի գլխավոր եկեղեցին, իսկ մնացած կառույցները ըստ գումարային չափերի։ Հանդերձ ամենայն սրբով հիշելով ըստ Հակոբավանքի բարձունքին ավերի չետքն է ժամանակի կնի քուրվականը, որից ձերբազատվելու միակ եղանակը բանուկ պահելն է ճանապարհը դեպի սրբավայր ու աղոտք խնկարկումով մաքրելը տարածքը հոգևոր եւ աներևույթ թշնամիներից, ասել է թե հոգու ճանապարհները կարող են ֆիզիկական ճանապարհ բացել դեպի Աստծո տուն, մեկ անգամ եւս հղումանելով Հովաննեսի ավետարանին իսկ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որին հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի եւ ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ։ Oh ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 7-ի թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեսեդ։ Կհանդիպենք